uste dut, aipatuko dutala pertsona bat egun oraindik ez dutala inoi zaipatu itzetaput zeman kizunean, irurtez. Beraz, ez da Fillon, ez da Trump, uh, eh, Andri Garreta. Ah, nor da hau Andri Garreta. Bere Twitter konduan idazten duen bezala, enpresa burua etxe bizitzaren alorrean, salmentan edo lako zaitetak, tore ekonomikoa Euskal Herrian peibazkean, eh? itzultzen dut, eh? pentsatzunt ez duela donostia edo gogoan berak duen pretentzio tipiarekin. Eta sustut, merkatal eta komertzial gambarako presidentea da, Andri Garreta. Egitura honen ordezkaria beraz, hemengo ekonomiaren argazkia bideratzen duen merkatal eta komertzio gambarako burua. Eta Twitterren atera du taula bat duela zonbait egun, gizon honen mm, ideologiaren adierazle ezin obeagoan aski. Jean Bernard, Jean Bernard Samson, sozialistak, atera du informazioa, edo argazki zartu du, bere Facebook hori aldean Twitter konduan idatzitako zerbait. Geroztik Andre Garretaren Twitter konduan ez da atxemaiten gehiago. Beraz, hemen txe ikusi Facebooken Jean-Bernard Samsonen orrialdean. Eta ez da bai da bat sortu da. Eta Eta beharrik. Taula hortan beraz agertzen da konparaketa bat. Bost kidez osatutako bi familien arteko konparaketa bat. Alde batetik langilearen familia eta bestetik erreza unkitzen duenarena. Ah, jmatu duzu ez emaitza emaiten duen taulak. Andre Garretak indize bat emaiten du, eh? bukaerako emaitzaz. Berak emaiten baitu taularekin bere apreziazioa. Nola desbalorizatu lana? Alferzikin horiek. Horini gehitzen dute alferrak. Erreza onkitzen dutenak eta ez dutena deus ekartzen gizarteari. Gizarte laguntzaile hartzaile horiek. Asiste delakoak bakizue, ez asistan parlamenter kaso ez du deus ikustekorik. Bon, orduan taula hortan, erreza onkitzen duenak mila eunta ama iru euro ditu hilabete bukaeran. Bulingera joiteko edo garagardoak edateko. Aldiz, langileak bere odola eta izerdia emaiten dituenak, seire eunta ama amairu euro bakarrik. Laurent Viovokiez, olako logiken saleda ere. Aujourd'hui, un couple qui ne travaille pas, qui est au RSA, en cumulant les différents systèmes de minima sociaux, peut gagner plus qu'un couple dans lequel il y a une personne qui travaille au SMIC. Bai, bai, bai, bai. Bon, beraz, hori da, hemen logika taulak erakusten duena, eta Laurent Vokiez bezalakoek ere uh, ederki a eh, azalarazten duten informazioa. Gauza da, taula hori ajunt faltsua dela. Internetetako wax bat da. Wax bat, H-O-A isa idazten da. Interneten diren informazio faltsuak izendatzen ditu wax itzak. Eta oax delakoak diustatzeko edatzen dira edo ideologia baten edatzeko ere, eta pusatzeko. Propaganda gixako bat, azkenean informazio faltsuak erabiliz, pentsa, unen helburua zein den. Bo, ene ustez etzen jakinean informazio faltsua zela estapen batean, bainan pentsatzen zuen, eh, berak pentsatzen duena azkenean azalarazten altzela, Oinari egiazko batekin, taula batzuekin, zenbaki batzuekin, biztan dena. Bi mila eta taulu taula faltsu bat da hemen, baionako CCIko buruak edatzen duena. Facebooken abiatu zen ez da baidan, kasetari batek azpimarratzen, duen bezala, Rui 89 eko artikuluaren lotura emaiten du, 2008-koa, eta erraiten duena, beraz, familia faltsuonen oaks delakoa. Azken egun hauetan, justuki, badu xare sozialetan irudi bat, edo bada, irudi bat xare sozialetan edatua dena, tekstu labur honekin pasatzen dena. Eta ongi erantzuten duena ere, olako informazio faltsuen edatze fenomeno lan xari. Mundu batean bizigira nun hilabetero eun mila euro irabazten dituenak, konbentzitzen dituen mila sortzireun euro irabazten dituena, dena gaizki duala bosteun taitama bost euro unkitzen dituztenen gatik. Eta bai, hori da! Irabazten duzu, irabazten duzu pobrezikina dena zure falta da. Eta ara, Andri Garreta, Ipar Euskal Herrian den kargu garrantzitsuenetan dena, ekonomia mailan, olako desinformazioak edatzen. Pena dut bere ere, beldurturik egon behar da Frantziako presidenzialentzat bere fifi ezpeita segur aurkesten alko denik. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz bisatzen dut, spekulazio osoa da, ez dut ideiarik norrentzat bozkatzen duen Andri Garretak. Bainan bon, gaituko gira fifilekin, eh? ez urgunago joan ez. Musika bizka bat orain eta bestakit kusi duzien, xare eh, sozialetan azken egun nauetan azken ahok festivalak eh, ez da baida sortu du xarean. Gasteizko festivalak. Emazteak azken ahok festivalan kasik ez agertzeak bazterak inarrosi ditu. Eriko etxak baldintzak jarriko ditu beraz antolatzailak ez sobera gusturan erabaki honekin. Ara zertan giren. Azken ahok gasteizko festivalen ako Afitxan, uh, kasik emazterik ez agertzak polemika eragindu azken asteetan. Kasik ez, gaiten aldugu, uh, talde bakar batean badela emazte bat hemen. Afitxa iragarri dute eta afitxa gaia gazteizko udaleko kultura batzor derat ere iritsi da. Horren ondorioz, arabako hiriburuak festivalaren antolatzaileekin. Izen petzen du, patrozinio kontratuan zenbait baldintzak jarriko dizkie antolatzaileari. Horretara ziz, afitxako, zaget, hogeita bos bat taldeetatik bakar batean dela emazte bat. Baina antolatzaileak jokaren industriaren euneko laro geita mabost, bost gizonek osatzen dutela kontutan hartzeko galdetzen du. Hau, pop musikako jaialdia balitz, askoz erresagoa litzateke. Baina zer egin dezakegu guk? Ebe ba, egia, bo, emazte horiek. Kaskarotetan ere parte hartu nahi dute. Hale, hail, hail, aurren ipurdia garbitzera eta berdi bidetik ere ene slipa garbitzera. Bala, ez tabaida hemen sarean da eta um, be, ez tabaidan sartu direnek ere horroi dute azkena rock festivalen ikusiko ez bainan mafalda taldea. Euskal Herrirat urbeiltzen da aitzakirik ez en gerra kantuarekin Be Balentziako talde hau ez duen ezagutzen, ez da bai da hori esker ezagutu dut, ezakita apresiatuko duzuen, menan hemen, en gerra justuki, gai hortaz, ari direnak. femenino al estribillo le hace falta algo más que brillo. Oh, voy a pasar la vida entera callándome las cosas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada que se sangra muchas veces más al mes para dar la cara. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje, je, je. Y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora. Mira ahora puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no. Y un objeto sexual.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 Jo vull ser lliure, no vull líders, és el teu cos, així que tu tries. Jo vull ser lliure, no vull líders, és el teu cos, així que tu tries. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a falda deitzen da talde hau en gerra kantuarekin Valentziako eh, taldea beraz eh, erramezala azkena rock festivalaren inguruko eztabaida hortan eh, be agertu den taldea da edo batek talde honen promozioa egin du erranez ba azkena rock festivalan hau ez da ikusiko baina etxarriarana zen izango dira martxoaren amekan naski eta beste nunbait ere euskal herrian bezperan eta ara, mafalda deitzen da Valentziako taldea interneten atxibango zuen mafalda grupo izenaren pean. Demista putz, utz, huts, eta putz. Eta segitzeko hitz eta putz emankizunean, informazio batzu internetetik ateratakoak ementxe, ebe hemen proposatzen dauzkitzuet. Alde batetik lehen, la bitzez bilegoz errandutara, emaztek nahi dute kaskaroteetan, kaskaroteetan eh, parte hartu. Artikulu baten lotura hemen proposatzen hau interesgarria dena gai hortaz. Iparaldeko hitzan irakortzen luzela, joaren ostiralekoan, baina eh, ez pausiero siberia interneten atseman goduzie. Uh, eh, oituraren izenean zer ez den egin eta onartu behar. Joaren urriko biltzar nagusian, kaskarotetan ustaritzen neskarik ez sartzea bozkatu zuten Errobiko Kaskarotek. Kaskaroten ohitura egiten ari da jauterietan, gara juntan, lapurdin gaindi, molde desberdinetan, desberdinetan egiten da erri batetik bestera, ustaritzen aspaldiko ez da kaskarotez besti direnak gizonak baizik ez direlako. Eta tradizio hori beti mantentzen da. Ez da beti haien artean geldituz, galderak hor direlarik, ez dut artikulua eta elkarrizketaren eh, zatiak edo ez ditut hemen agertuko, denak bainan irakurtza gomendautzen dut artikulua baita elkarrizketa zatiak ere intezgarria, paraldeko itzanan emaztearen lekoa ipatzen ari garela eta estatu batuetan ere hasten da biatzen mugimendu bat karrikak beteko dituenak berdin martxoaren sortzian emazteen nazioarteko eguna kari emazterik gabeko eguna bilakatuko da estatu batuetan ala nahi dute behintzat mugimenduko eramaileek e, eh, mazten greba orokorra edo orokorrerat deitzen baitute urtagilaren hogeita batean Women's March erat deitu zutenek atzo beste itzordu hori finkatu baitzuten. Donald Trumpen podere hartzaren biaramunean boneta arrosa buruan animaleko mobilizazio izan zen haien kezka agertzeko Matxista horren podere hartzeaz eta horrek izango zituen ondorio konkretu eta zere sustut, emazten eskubidekiko baita sortzen duen giro matxista baten gita sunagatik. Greba orokor bat, beraz, estatu betuetan, biziki ajaroa dena, baina mugimenduak hemen, ekonomian, eragin bat ukan nahi luke, e, pentsa ekonomia bat, emazterik gabe egun batean, ebe gauzainiz, kaltzen maitira horre. Eta zertan da fion? bere kanpaina segitzen ari da fion. Telefonaren zat aplikazio bat sortuko baitu, do, sortua dute funtsian, eta erabiltzen alduzi atzotik entzuleak. Penelope Gate erdian delarik, Le Republikan alderdiak bere autagaitza pixka bat dudan emaiten duerarik, bere ekipak aplikazio bat ateratzen du. Elburua fionistek, Informazioak truka ditzaten haien kondu pertsonalen bidez, sare sozialetan, François Fionen argumentuak, positiboak biztanena, edatzeko Funtsian laburbiltzeko Facebook eta Twitter itotzeko denek ber momentuan fioni buruzko elementu positiboekin. Mi geistoak lasaituko ditut segidan, aplikazio hori jadanik sortu zuten afera agertu aintzin, baina gaur beste dimentsio bat hartzen du egeran, eta artikulu untan, azpimaratzen duen bezala, tresna eraginkorra da. Lehen notifikazioa irakurri duena edabideak, titulu honekin hasten zen. Le Republiken alderdiko diputatuen sustengu masiboa. Referentzia eginez asteleneko itzorduari. Oroitarazi zala ere, astelen gauean, bildu zirela bai Le Republiken diputatuak, bainan fionen kritik, eh, autagaitza kritikatzeko. Desinformazioa hote, bon, hemen duzie, fion eh, aplikazioa, eh, telefono asik guzietan, telekargatzen aldena, itesatuak bali bai. Itzetapu Lastek, laster berriak izango dira Euskal Iratietan bernadet argenekin, baina lehenik uh, aspaldiko kantu bat hemen entzunen dugu. Mila behatziun talarro mar urterat jauzi eginen dugu. Batzuentzat aspaldi izango da, beste batzuentzat aldiz ez zain aspaldi super grup edo super talde bat da. Usaian bakarka edo aintzinetik beste talde batean ahakastatxoak eta ezagunak diren musikariek beren aien edo beraien artean sortzen duten taldea. Mandezagun, pixka bat, Lady Gaga, Beyoncé, Bruce Springsteen eta Johnny Alidek talde bat egiten balute bezala. Dalinda emango nuen nik pertsonalki, baina hologramoekin aparte ez dut ikusten nola egin. Eta sustatu webguneak bere Euskal Supertaldea hautatu du oroitaraziz, garai batez, izan zela Supertalde bat. Hemengo bideo untan, handi aldek bere inguruan bildu zuen taldeari ere Supertalde izena emango zion beraz sustatu puntueu eh, suebguneak hortxe dira handierekin Jimmy Arrabit, itoiz taldean adibidez izan zena, Josan Goikoetxea, Jose Batapia Michel Duko edota Jean-Paul Gilles erobi taldekoak, Super taldea mila batzion talarrogeita mar urtean elgarrikin ari zantzena eta bideoan interneten atxamaiten alduziena balio du ikustea, beste garaibatzen, eh? ala ere mila batzion talarrogeita mar. Hemen bokatzen da gorea, bururatzen da gurea. Aber, noiz bai, beste egun batian ikusiko garen, egun hartan, berdin izango gara agian. Mi esker eta ikus arte, agur! Baina, baina, lenik, hemen ere kideak nahi nuzke aurkeztu. Eta nere, gibedetik ero atzetik hasiko naiz. Denek ezagutu duzuen, baterian Jimmy Arabit. Eta urteak, urteak, gurekin dara mazki, nerekin. Baina ez da aldatzen, ematen du ez dala sartuko inoiz. Orduzue gitarra palean edo bajoan, Jean-Paul Gil! Txikia da baina koska egiten du. Hernanitik zuzen zuzenian soinu eta guzti Josean goikotxea Eta aspaldiko partez Ja ez dugu ezer izgotatzei gure artean Uste dut dana esara dugula Orduzue urtetan ibilita ondoa Michel Eta takia ja hasia da moskatzen, aber noiz joko duen. Hau ezagutuko zenuten, bai. pasarre Zuari! Kantatzea dut lege Naiz kokorik ez izan ha! Sartu behar dut dantza Kantu zara mabizia Azteko hiltzia Neuretzat kantuan dago Kantuz, kantua, engedu alde hemen, eh, mila behatzen mar urtean grabatu kantua, zuzenean, eta eh, be, super talde batekin, eh, sustatuk dion bezala, Arabit, tapia eta lagunak, and friends erraiten alitaike, Interneten balio du ikustea eh, zer emaiten duen eh, duela mazazpi urteko kasik eh, bideo hau handi dualde kantu zatsmango duzu erreski. Laster gurekin izango da aldiz itzetaputze mankizunean, oiana parot, unai parot presoaren alaba da eta uh, gaur goizian egin prentsaurekoaren arira bagoaz kolektiboak egin duena senideen laguntzarekin uh, mintzatuko gira beraz eh, presoaren alabarekin. Apirilean, eh, lau izango dira, hogeita zazpi urteko presondegi eh, urtea betetzea, gira besteak, beste baita mobilizazioaz, ere, bostak eta erdin mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadet argaina. Euskal Elkargoko gobernantzia plantan eh, eman da da eta sailen ardurak banatu, ekonomia lugaldearen garapena eta laborantza sailaren ardura ukanen du Michele Txebest bauleko merak, lan saila zabala dela lugalde bakoriko gogo eta beharrezkoa izanen da bere ustez, eta laborantza eta lujaren zaintzea lehentasunetan balima dira, ekonomiaren beste sailak ere eremanen dira, beti aldetik gogoan eukanez, barnek aldean lan postuak sortu behar direla. Bestaldoi peio klaveri miarritzeko autetxia berzaleak, goi maileko arduradu, biak entzunen ditugu sei hontan. Bernar Lairek segituko FDSEA laborantza sindikateko presidentkoan berriz hautatu dute kargu hortan egun, Patrick Etxegara izanen daleen president orde eta Ipar Euskal Herriko arduradun. Europako parlamentuak onartu du zeta akordioa egun Estrasburgon hitzarmenunekin unekin Kanada eta Europaren arteko tratuak libroki egiten alko dira, guai herrialde bako txari izanen da parlamentuek beharko dute bozkatu beraz alde edo kontra diren eta kontrakoek diote multinazionalen abantailetan dela holako hitzarmena Europako laborantxaren zat lanje eros ere dila milako bat manifestatzale bilduak ziren eh, Estrasburgoko Europarlamentuko egoitzaren aitzinean. Jona eta Unaiparot, jakes esnal eta txisto garan buruko zazpi urte preso direla, Unaiparot Espainian agastatu zuten, jakes esnal txisto eta Jon Parot ipareskoalegian, biziguziko kondena dute, hogoi, a, hogoita urtetarat mugatzen dena espainol estadoan, eta mugarik gabekoa dena frantses estadoan, baldintzapeko libratzea lortzea liteike beraz manera bakarra ateratzeko, Mexiko, guai arte beti errefusatua izan ze, muturreko egoera horien salatzeko manifestaldi bat eginen da martxuaren hogoita bostean Donibane Loizunen bagoaz kolektiboak deiturik. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak, Diskutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin Zer diskutatzen duen Ez ditanean ikusten usten Astuzkenetan atxaldeko zazpietan Eta errepika igandetan goizteko behatziak terditan Nere baitan pizten diren bazter esgarriak ikusten gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. Irureiko igatiak ogoita ama bosturte. Ibiako itzuntan ondaiziela, saio berezian urte betetzea ospatuko dugu. Gurekin zuzenean iparalaieko trikitilariak, Amaiarri Uzpeiruz, Filip Albor, Pantsiz eta Thierry Carrer kantariak. Eta zuek, entzuleak, biztan dena, iruleiko irratiaren zatu duzuen atxikimendua erakusteko, deitu! Eta elgarrekin, kantuz eta dantzan aizanen gira. Ibiakoitzuntan, amekontai goiti, onda izila saioan, Euskal Irratietan! Atxiki proiektua ipagai ostegununtako goizberin, obeki sahartzeari buruz joiteko asmoz, tailerak antolatuko ditu atxiki zerbitzuak laster garazi baiguriko lugaldeko errietan, Atxiki proiektuaz eta zerbitzua zemintzatzeko, aline etxe berri, psikomotrizilaria, ostegununtako gomita goizberin. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, Prentsaz, aritzeko tenorea eman kizunean, berria puntu eusekin abiatzeko eskuntza sailean, titulu hau ikaslean ulermena hobetzeko plan bat iragarri du jaurlaritzak. PISA, pisa emaitzen ondoren hartuko dituen neurien berri emandu ezkuntza sailak irakasleen prestakuntzari eta irakasteko moduei buruzko aldaketak ere iragarri ditu. Benduan jakinarazi zituzten azterketaren emaitzak pisa deitzen dena beraz, azterketa hori, ez dadin dena nahasi, eta kezka hundia eragiten zuen araban, bizkaian eta kipuzkoan, aurrekoetan baino emaitzak kaskarragoak izan zirelako aztertutako hiru arluetan matematika, zientzia eta irakurmenean. Eta seksu abusoak Eliza Katolikoan prokuradoreak hartxibatu du mendizabalen seksu abusuen kasua. Efe albisteak zabaldu duenez, salatutako delituak preskribituta direla argudiatu du, ez du baztertzen aldiz datu berriak agertuz gero, berriz aztertzea kasu hori, Juan Cruz Mendizabal apesaren seksua busuen kasua urtahilean lehertu zen, zenbait gizonek salatu zuten aurrak zirenean seksua busuak egin zizkiela Mendizabalek, ezagutzen ziren kasuak, mila batzuntalarogeita malauekoak, bi 2.000 batekoak eta bimilata bostekoak ziren kasoriek preskribatuta direlakoan gipuzkoa ko prokuradoreak hartxibatu egin ditu oien diligenziak. zabaldutako diligentziak. bestalde berrian eh, Euskal Presuen sailean hainbat gai eh, tenore untan lehenik, gorenak iru urte eta erdirat murriztu dio zigora txapartegiri. Sei urte eta bederatzi hilabeteko zigora zuen nekane txapartegik emezortzi larogeita emezortzi hauziko shaki atalean zigortua zuten jasko apiriletik suitzan dute preso e, loturik e, be justuki nekane txapartegi e, eh, presoari egin zioten elkarrizketa irailean burroka eksistenziala da hemen egunerokoa ez naiz subiektu Hori beraz berrian eta bestalde berrian kaseta.eusen uh, eh, gai nagusi dena tenore untan uh, guk ere lasterra ipatuko duguna gure gomitarekin lau presok hogeita zazpigarren presondegi urtea beteko dute apirilean. Ion eta unai parot, sisto garamburu eta jakes esnal mila batzion mar urtetik preso dira. Egoera horren aurrean bagoaz kolektiboak eta presoen senideak mobilizaziorat deitu dute martxoaren hogeita bosterako hori du niban eloitzunen oian aparot gurekin izango da zonbait minuturen buruan uh, are, sortzi minuturen buruan gutxi gura bera Bestalde gaurko gaia ere zeta akordioa. Zeta akordioa onartu du Europako legebiltzarrak goizean goizetik aurkako ekintzak kanpoan argia puntu eusen den titulu nagusiaten ureuntan tip game over Facebookeko horian azaldu dutenez lortu nahi zuten eurodiputatuak autoetatik jaitsi eta zetaren alde bozkatzea erritarrak zapaltzea irudikatzea zetaren aurkako elkarretaratzeak ere izan dira EAJ, PS eta PPren egoitzen aintzinean uh, zeta akordioa horretaraziz dela Europa eta Kanadaren hartoko akordio ekonomikoa uh, liberala beraz eta behori baimentzen duena alde pozkatu dute. Kutsabank hauzean, nun dago Kutsabank uh, ustelkeria sailean emaiten du artikulu hau argiak. Kabiezes Fernandez aferrean, Kutsabank ez zipristintzeko ahaleginetan ari dira, erakundea bera eta baita akusatuen defentsa ere. Ah, argian xe eta sungeiago. Eta Kutsabankek pertsona bat etxetik bota nahi duela eta beste baten eskubideak urratzen ari direla salatu dute. Erantzuna emaiteko konzentrazioa eta prentsaurrekoa deitu dute bihar goizeko amekak laurden guztitan donostiako garibai karikako Kutsabanken egoitza parean. Argian antxe eta beraz bihar haintzigur gehiago ere eta Grecia pundu bat argian, urrezko egun sentiaren kontrako hauzian istiluak izan dira epaiketa areto barnean, eskuin muturreko beraz alderdiaren hauzian, eh, uh, fasisten eta antifasisten arteko talkak ezoiko irudia utzi du aste artean Atenasen urrezko egun sentiaren kontra egiten ari diren epaiketan polizia hauts itzailtzaileaz inguratuta epaiketa gunean argian setasunak. Euskal Iauterien ohiturak Baionako karriketan kazeta puntu eusen titulua hemen, bigarren gaia. Baionako Iauteriako txelaren amaseitik emeretziratira tira ganen dira beste urtei konparatu zaurten Baionako iriak inoiz baino Iauteria undiagoa antulatu nahi ditu dantzak kabalkada eta ikastaro tradizionalei esker hori taraziz bestale zirtzilek martxoaren lauean emaiten dutela itzordua Baionan. Eta kultura eskubideak eh, iraultza polikidoana bainan ezinbestekoa media bazkek hemen aipatzen duen gaia, eh, gomitatu izanen baita jandamien kolen hortaz eh, aditua dena itzordu bat entzat media bazken txeta sunak. Eta prentsa itzulia obukatzen dugu estekin, eta lehen gai gisa, uda berri giroa haste untan, ondartzetako argazki bat emaiten du lehen horian, gaur hartutakoa jendez gain eskadena haste buruntan, euria izanen dela azpimarratzen du. Terbista putz, utz, huts, hitz. Itz eta Itz eta putz. Unai parot presoak hogeita zazpi urte beteko ditu presondegian puerton eta laster gurekin izango da bere alaba oiana parot zonbait minuturen buruan horretaraziz beraz mobilizatzera deitzen dutela martxoaren hogeita bostean. Baina nenik musika pausaino bat unidad alabesa ezagutzen ote duzue hemen aipatu jadanik baina hemen txekantu bat gehiago ataunen sortu den country folk rock talde bat, jo naute deitzen akantu hau, jo daute baina ez naute menperatuko. Eskalpelo naizen uten azken droga berri hura Egunero amorru arazten Psikoanalisi polimorfo zahar berriak Eta jona haute baina baina ez daute menperatuko unida da deitzen da talde hau talde askiberialen lehen diskoa uh, eh, untan atera beharko dute ataungo taldea beraz eh, country folk rock doinuak emango dituenak eh, seiak lagu den guti dira orain segitzen dugu gure gomitarekin Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Sistor Aramburu, Jakes Esnal, Leon Kepa eta Unai Parotek, hogeita zazpi urte preso beteko dituzte apidilean, eh, goizean horreko bat egindute senideek, bagoaz kolektiboaren eh, onduan, frantses estatuan, kartzelatuak diren Aramburu, Esnal eta Leon Parotek bizi osorako zigorra dute, estatu Espainiarean preso den Unai Parotek aldiz, berrogei urtekoa orotarat, baldintzapeko askatasunak egiteko eskaera eskubidea dut lehenek, eh, lehen iruek, baina nahin bat aldiz eskatu ondoren eh, ez ez tatuak izan eh, zaizkie. Gurekin unai paroten alabaden, oiana parot, agatxaldeon? Agatxaldeon. Oita zazpi urte, erran bezala, eh, gaur goiziko prentxorrekoan horretarazten zuten, urte bat gehiago beteko da apirilean, zureitaren zat presondegian, nola bizitzen dituzu urte mugauriak? Eh, be, guretzat orain eh, luzea da, boituak gira, eta beti lan ikuli bizizan dugu. Behin handak egin bat distantzia gaur egun guretzat eh, dena pixuena. Horrek du komplikatzen asko eta lakuko garesti atiratzen derako. Talan aldetik uh, zaila da libratzea, ostirala jatzalde bat eta haste buru oso bat. Mm -hmm. Beraz, uh, guretzat hori da bat gaur egun, bon, luze egidea, eta gehen bat distantzia mailan bidaiak beti izan dira hain duzea eta hain pisoak gure kasuan. Uh, eh, itarazteko, beraz, zureita, eh, zure eh, puerton da, ze distantzian da eta nola pasatzen da hor uh, bisiten kasuan? Uh, be, autobusa hartzen dugu, familiaren autobusa, eta hori da momentuz uh, presio mailan eta errestasun mailan oberena, auto hartu behar dugu donostira ino, guri paraldetik aldu bidelako eta donostitik hartu autobusa puerto laino, uh, abiatzen gara, zaldeko bostetan, uh, donostitik ostiraletan, eta goizko sortzietan, uh, eh, larun bat goizetan. Hor pasatzen dugu egun oso ostatu batean, etxaiten familia guziak, puerto bat, puerto eta puerto hiru ondoan direnez, eta bakoitzak egiten du bere bisitak, eta gero autobusa gaueko sortzietan berriz etortzenak gure bila, itzultzeko igandeko izan donostira. Mm teknikoki, eh, haste buru oso bat hartzen duen eh, denbora da, zonbat, uh, zonbateko bisitaren zat? Uh, ordu bat terdi. Mm -hmm. Gure kasuan ordu bat terdi elgarrekin gela batean. Mm -hmm. Bakarrik lau sartzen algila familiakoak elgarrekin eta bakarrik familiakoak. Gero bat du beste bisita bat berrogei minutukoa. Da inan berin gibelean egiten dena. Gehienetan egiten dugu ere, da gehien bat lagunentzat eta. Mm-hmm. Baina egiten dugu berrogei minutukoa eta gero ordu bat erdikoa. Duela urte batzu, ez hartzen dute bisita bat, bat zango izan, eta beste agatzaldean ura ezin gira mugitu bat ere, uh, ostatutik, beste egira behiteko mugitzera edo. Zegia, nire alabaren zata didez, zaila da urrak okupatzea egun osoan, ostatu batean, nekatuak izan ez da dena, alkietan gira, beraz, ez da biziki uh, erosoa, eguna pasatzeko. Mhm. Eh, hor uh, berazuk uh, eh, aipatzen duzu zure alaba oita zazpi urte zure aita preso dela uh, eh, zu oitzen dela uh, baina hogeita zazpi urtez pentsatzen dut ere etapa desberdinak bizitzen direla gaur egun distantziarena da zailena azkenean uh, gehiago bisitaren alde formal hori, uh, zazpi urte horietan, uh, zer izan da zailena zuretzat? Eh, be, ne ustez baitugu denak etapa, etapa batzu, bizian, uh, jadanik oartzen girenan, txikitan, eh, nik beti espero nuen, ere bilatoreko zela eta ikastolara, arratxalderu, momentu baten buruan, eh, boi gehi hori uh, dut, ne ustez oartzeko denbora, eta gero uh, zirenean, pixkat, uh, zure gainean ezartzen zu ardura hori, hau zait bere gaitik dela, eta honik egin du nire izpek ere, bere kontraio egiten gira, eta nire ez dugu bizi hori onartzen, eta nahi dugu pasaste burak lagunekin, eta ez dugu nahi bidaian, bidaiara joan, beraz biziki, uh, bizik zaila zaigu uh, momentu hortan bidaiak soportatzea. Mhm. Eta bisitak askotan, eh, horren uh, arabera gaizki pasatzen dira, gero ba honditzen gira eta ulertzen dugu. Nire alabaren kasuan, bada urte bat, oartu dela, guziz, aita txipresan degian zela, eta kantu bat entzunez autoan, a, eh, tristetu da, et nigar ez hasi da, eta randit, a, eh, nigar eta zola, eta txipresan eh, degian zelako. Eta nahiko zola gehiagotan ikusi, azta nera bat gutxitan ikusten du. Horain mhm. gaur egun, lanaren gaitik, eta nera laba ukanez, bi aldiz urtean edo joaitan ez bakarik aita ikustera. Mm -hmm. Zenta ez zunai, zenta askolan egiten dut, gara ez biziki eta ez du nahi nire alabak kuraitea, ni bezalako horzaroa, ila lo bidaian, eta kuraitik mm. uh, eh, gutxiagotan bagoa zurein. Mm. Hori, senditzen duzu, uh, zure alabak ez dezan bizi, zuk bizitakoa? Bai, bai, bai. Bia denik beretzat aita txidaz, aita beraz. Mm da aleire, baina eh, bai, ez du nahi bera horzaro guztia pasatzea, azte buruak beti bidaietan eta presondegian. Mm. Eta orduan... garriagoa <laughs> Eta duztuki aitatxi, do zure aita, eh, unai parot, erramezala puerton preso da, orain duela hogeita zazpi urte. Eh, ze egoera judizialean da? Uh, gaur egun ega denik ez da gehiu isolamenduan, puerto irun denetik, eta hogei urte pasaditu isolamenduan, beraz, beretzat uh, ubeki puerto irun guretzat biziki okunda, baina bederen eh, gaur egun beste Euskaldun batzuekin da, Euskaldun batekin da moduro behatinean, beraz beretzat digiko egora piskatonagoa da han. Gero aldiz, eh, galdetu du eraman aizeita Frantzian egitea bere kondena, bi aldiz, bi aldiz uh, ukatu diote, azken, azken aldian beste dute bai, baina beriez. Uh, argudioak izan dira bere alababat, Espainia estatuan bizi delako. Mm. Beraz izango zela urkuntzea bere alabataz. Nera izpatzikia ibiz delako uh, ah, iluina ondoan. Mm. Hori izan da argullo bat eta gero kondena luzea zuela eta akzim duzan kondena zela. Mm -hmm. Beraz bi aldiz dukatzu diote eta urbiltzeari ez da bat ere ah, bat ere hmm. Eta olako erantzunak entzuterakoan, ah, Zaki, nola hartzen dira. Eh, ba, badira, dira, gogoan dut ere, unai parot, eh, ba, ba kepa paroten kasuan adibidez argudioetan da, eh, beti badura lotura Euskararekin, Euskarazko egunkariak irakurtzen dituela adibidez, beraz horregatik ez ez direla galdeak, nola hartzen dira olako erantzunak edo argudioak? Ba ez gira gehiu ahituak, gaur egun egia erran beti atxamaitin duzte aholkuak, aholku uh, txarrak eta ikatxo maitunt aski ahi-ahiak, lortzea olako presentatzen tribunal batean, baina ez gaitu ahitzen. Ez dute uh, ezer egiten, egure sentzura joaiteko eta egoera hobetzeko. Ez estatu frantzesean, eh, liberazion kondizionalu ez estatu espainolean. Mm -hmm. bildu zedo. Beraz, uh, eh, male uskiz gaitu gehiu ahitzen, gaur egun. Doktrina parot uh, eh, legiaren historia izan den garaian, bai, hor esperantza ukan dugu pixkat, eta asko askatu dituzte. Beraz, uh, doktrina da parot gainera, pentsatzen ginen berdin ikusiz beste asko askatuak zidela, aita askatuko zutela ere, eta azkenean, beha, oartu gira ez bat ere, eta hor ginen, ukan dugun berdua esperantzak uh, ahas galdu Beraz, txarrago da, esperantzak zen duzun eta gero hartu zenean ez ez, ez dela aldatuko, hori nuzailago da familia entzonden ustez. Mm. Eta horrek zer nahi du, eh, esperantza hitza nahiago duzola momentuz baster eh, bazter batean utzi eta bestalde bizi eh, etapa eta pauriak? Bai, be, ne uh, esperantza horrein, nire kasuan bidenen, eta nire izfatxikiaren kasuan berdin, atxikitzen dugu uh, pauso txikien esperantza hori bai, gero askatzeko eta itagurik inzaiteko etxean hori ez dugu esperantza. Urubiltzea esperantza dugu, beraz bokatzen dira pauso txikiekin hasteko. Mm Goizuntako prentsa horrekoaren helburua eh, martxoaren hogeita bosteko manifestazioaren zat eh, deitzea zen, mobilizatzea edo deitzea da. Eh, lauen askatzea, egin sisto jaran buru, jakes esnal joan kepatauna iparoten askatzea galdetzeko. mobilizazio hortarat pentsatzen dutzuk ere deitzen duzula, senide gisa, olako momentuak zegarrantzi dute? Be, uh, eh, guretzat direnean justuki kondena luzeak arazoa da guk senditzen dugu, familia uh, izanez, senditzen dugu jendak uh, eh, anazten dukela pixkat, zan bihurtu gara bihurtu da, egoera hori, gara ziendek eraiten badigute erea, zuraita nola da, eta ez dute haien bizian sartzen egoera hori, bat ere, zira neustezo hartzen eta erraretetik kanpo dira. Kondena inuzea den, bihurtu da oitura bat eta holako manifestaliak egiten denean, be, jende asko etortzen bali bada. Eta hor, hartzen dira, egoera zer den, eta familiak ikusiz, egoera hortan zer gertatu den, eta segida familia entzat, azan bat bizi, kako txan hartan suntzitu dituen, ez bakarik tresoarena, baina inguruko guzia. Jendea hartzen dago, eta guretzat biziki, uh, eh, piskat gure ardura kentzen digu, eta laguntzen gaitu ikustea beste asko etortzen dira, eta borokatzen dira gurekin. Beste la askotan bakarik zen ditzen dira bakarik egoeran eta bakarik borroka hortan. Eta nahi asko, berozta gehiago mugituz eta mobilizatuz. Espainia eta Frantzia estatu entzat, ere pixu, hartu, pixu gehiago hartuko du, aleginak egiteko egoera horiak betzeko. Eri eh, diren presoak, liberazion kondizionel eta horbiltzeko presoak. Mm. Erran bezala, beraz, eh, hogeita sortzi urte eh, beteko dituzte presondegian, Sisto jaranburu jakes esnan, Leionkepa eta Unai Parotek, eh, beraz, uh, Unai Parot zure aita, zari ginen, bera, Espainiako lurraldean preso dena, eta erran duzu bezala, uh, Frantzian uh, betetzea kondena galdegin du, besteen kasuan baldintzapeko askatasunak ere galdegin dituzte, eskubidea dutelarik, uh, direz, jakes edo edota txisto jaramuruk emezortzi urte bete dituztelarik eh, eskubidea zuten, eh, joan parotek era ama bi urte, baina beti ezestatuak izan zaizkien eh, galdeak dira, eta beraz martxoaren hogeita bosteko manifestaziorat deialdia egiten du bagoazek uh, loitzunen oiana parot mile esker gurekin egonik. Mile esker zuei. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, azken lugama saloineko mintzaldietarik bat segituko dugu. Lekuko mozkinak, nun atxeman lemaren inguruan gomitatuak izan ziren, aitzol mendiola, Iruña aldeko kontsumitzailen landare elkartekoa, Mirei Dui, Oberniatik etorritako eta hango arbra kontsumitzailean elkartekoa, Frank Laharag angelun muntatzen ari den Otsokop izeneko kooperatifa proiektu mailea, Andie Duboa Xistroak elkartekoa, eta Anne-Lin Plantefev departamentuko laborantxako poluan bio eta tokikoa jan sailaz arduratzen dena. Lekuko mozkinak nun atxeman, lemaren inguruan debatea joan den azaruan lugaman iragandena segituko dugu, astezken agatxean behatziontan Euskal Iratietan. Errepika, hortzegunean oren batian. Atxiki proiektua ipagai ostegunontako goiz goizberin, obeki sahartzeari buruz joiteko asmoz, tailerak antolatuko ditu atxiki zerbitzuak laster garazi baiguriko lugaldeko errietan. Atxiki proiektuaz eta zerbitzua zemintzatzeko, alin etxe berri, psikomotrizilaria, ostegununtako gomitago izberri. Eta hitz eta putz hortan bukatzen da gaurko bila hosteguna da eta hostegunero bezala fred behuet gurekin izango da. Biak txuma murugarrenen azkenen entzunaraziko dauku eta dena espikatuko dauku ere talde hortaz, txuma ezpaita bakrikari disko untan. Kantuz kantu ere maia murua garekin, eta gainera, gainera, erraiten aldautziet, biharko gomitan orden. Ez da usu gertatzen, bihar unai paskual izango da, otxail ostegunetan gomita izango dena, ostegun gauean, ekonomia ekologiaz hartuko gira. Besteak beste, haintzin solas bat, bihar gauekoa haintzin, probosatzen bostak eta siak artean. She yakoskari jetetal